سوره مؤمنین سوره مکی هست هفتاد و سوره هست مناسبت این سوره را عرض کنم که در سوره مبارک حج شما اول خواندید یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم ای مردم از خدا بترسید زلزله قیامت حادثه بزرگی هست واقعا اون زلزله که اتفاق بیفته حادثه بزرگی اتفاق میفته پس از اون عذاب دور کنید خودتون را از اون عذاب خودتون را نجات بدید معنی همینه خب راه نجات از اون عذاب چیه در سوره مؤمنون بیان شده در ده آیه اول خدای عزوجل راه نجات را بیان فرموده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اینها حسن راکار چی نجات پس اون چیزی که در سوره مؤمن در سوره حج گفته شد در سوره مؤمن راهنمایی شد توضیح بیشتری داده شد و این ابتدای این سوره ده آیه می آید درباره این ده آیه فضائل زیادی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان شده آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودن لقد انزل علی عشر آیات ای مردم ده آیه بر من نازل شده که در این ده آیه هفت صفت بیان شده لقد انزل علی عشر آیات من اقامهن دخل الجنه ده آیه بر من نازل شده که هر کسی این ده آیه را عمل کند و اینها را در زندگی خودش پیاده بکند وارد بهشت میشه لذا ارز کردم در این ده آیه هفت صفت است که این هفت صفت را اگر ما الله داشته باشیم عامل باشیم به اینها اون وقت بهشت الله مال ما هست اون ده آیه این ده آیه اول هستند قد افلح المؤمنون همان رستگار شدن مؤمنان کامیاب شدن مؤمنان اونهایی که ایمان واقعی دارند اونها کامیابند کی هستن این مؤمنان صفات این مؤمنان چی هستن وصف اول الذين هم في صلاتهم خاشعون آنهایی که در نمازشان خشوع دارند در نمازشان فروتنی دارند ببین وقتی که نماز میخوانیم حواسمون به نماز باشد توجهمون به الله باشد در قلب خشوع باشد حالا کسی سوال میکنه آیا خشوع همینی که در دل فقط داشته باشی ببینی اگر در دل شما خشوع داشته باشید آثارش بر ظاهر هم خواهد آمد دست و پای شما نوع ایستادن شما نوع نگاه کردن شما نوع دست بستن شما خود بخود از اینجا هم اون خشوع مشخص میشه پس خشوع تنها مربوط به قلب نیست به ظاهره ظاهر تابع قلبه ظاهر پیرو قلب هست یک کسی در نماز بود با ریشش داشت بازی میکرد نماز میخواند و داشت با ریش بازی میکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم از دور دید فرمود که لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه اگر قلبش خشوع داشت دست و پایش جوارحش هم چی داشت خشوع داشت این که داره بازی میکنه با لباسش با ریشش با دستهایش این در درونش هم هیچ توجهی به نماز نیست پس وقتی که درون ما خوشو داشته باشه برون ما هم چی؟ خواهد داشت اون وقت بیستیم چنان میستیم که کاملا خاشعانه هست توجه به طرف الله است این طرف اون طرف را نگاه نمی کنیم و تمام بدنمون را نمی خارانیم تمام بدنمون را باش بازی نمی کنیم لذا الله می فرماید الذين هم في صلاتهم خاشعون آنهایی که در نمازشان خشوع دارند اینها کامیاب هستند این وصف اول وصف دوم والذین هم عن اللغو معرضون کسانی که از لغویات اعراض می کنند لغو چی را می گویند؟ لغو از نظر معنای فارسی هر کار بیهوده لغو است هر کار که در اون بیهودگی باشد اما لغو لغو کوچک هم داریم لغو بزرگ هم داریم لغو بزرگ بزرگترین لغو شرک است شرکی که از لغویات بزرگه و لغوهای کوچک بقیه کارهای لایانی کارهای که هیچ فایده توش نیست بی خود انسان وقت تلف میکنه وقت ضایع میکنه پس مؤمن کامل اونه که از همه لغو احتراز میکنه از شرک از کفر از نفاق بیا پایین تر بیا تا یک کار لایعنی کار بیهوده مثل نمیدونم ورق بازی مثل فلان بازی فلان که کارهایش اینا هم جز لغویات هستن پس لغو یک کلی مشکک است از پایین گرفته تا بالا یا از بالا تا پایین قال الزحاق ان اللغو هنا الشرك ببین الان چندین تفسیر کرده همه اینا درسته زحاق گفته لغو شرک و قال الحسن انه المعاصی كلها حسن بصری گفته همه گناهان لغو هستند فهذا قول جامع این قول قول حسن جامع است درسته شرک گناهی هست یا نیست اونم گناهیه ارز کنم که بازی کردن بیهوده هم گناهی هست فهذا قول جامع يدخل فيه من قال انه و من قال انه هو الغناء بعضی گفتن لغو یعنی موسیقیات لغو یعنی چی؟ موسیقی غنا پس وقتی بگیم المعاصی شامل شرک هم میشه شامل معاصی دیگه هم میشه والذین هم عن اللغو معرضون صفت دوم مؤمنین این است که از تمام لغویات از تمام اباطیل اعراض میکنند صفت سومشان والذین هم للزکات فاعلون کسانی که زکات را انجام میدهند زکات را انجام میدهند یعنی چه بسیاری معتقدند که زکات در مکه نازل شد تفصیلش در مدینه آمد در آخر زندگی مکی اما تفصیلش در مدینه که چطور زکات بدید بنابراین اونها مراد زکات همین زکات مال یک چلوم مال رشم در راه خدا بدید اما بیشتر مفسران مثل ابن عباس رضی الله عنهما معتقد است که زکات وقتی تو سوره های مکی می آید مراد زکات مال نیست مراد زکات نفس است زکات جان است یعنی پاکی از شرک زکات یعنی چی؟ بنده قبلا هم خدمت شما آیات را خواندم قد افلح من تزکا انسان کامیاب کسی که خودش را پاک بکند از آلودگی ها پاک بکند از شرک پاک بکند پس والذین هم للزکات فاعلون یعنی کسانی که زکات انجام میدن یعنی افعال شرکی نمی کنند افعال شرکی مرتکب نمی شوند وصف چارم والذین هم لفروجهم حافظون کسانی که شرمگاهایشون را افتشون را حفاظت می کنند کسانی که افتشون را حفاظت می کنند الا علی ازواجهم مگر نیاز جنسی اگر دارند شهوتی دارند دو جا برایشون اجازه هست که نیاز جنسیشون را برطرف بکنند یک جا که امروز وجود نداره یک جای دیگه میمانه یک الا علی ازواجهم مگر بر همسرانشان او ما ملکت ایمانهم یا کنیزانشان اون کنیزهایی که فروخته می شدند داد و ستد می شدند لذا این دجا فانهم غیر ملومین این افراد قابل ملامت نیستند که نیاز جنسی را خدا پیدا کرده در وجود انسان راه حلالش را هم خدا نشان داده فمن ابتغى وراء ذلك هر کسی بطلبد و بخواهد غیر از این غیر از این دو صورت غیر از صورت کنیز و غیر از صورت همسر شرعی غیر از این راه دیگر بخواد که هم العادون این افراد متجاوزند این افراد از حد شرعی تعدی کردند گذشتند ببینید غیر از این همه صورتها را خدای عزوجل تجاوز فرمودند حرام قرار دادند اون صورت ها چی هست کسی بلا نسبت العیاذ بالله بجای اینکه به پیش همسرش بره پیش یک بیگانه میره این میشه زنا یا کسانی که هم جنس باز هستند این میشه لوات یا کسانی که بلید استمناع میکنند با دست خودشون خودشون را ارضا میکنند استمنا بالکف یا بالید میگویند اینا همه حرام هستند غیر ذالکه هستند و همچنین ما معتقدیم که سیغه یا متعه کسی که میره سیغه میکنه اونم غیر ذالکه هست اون هم حرمتش از این آیه اثباته فمن ابتغى وراء ذلك غیر از این اولا عبارتی از تفسیر مدارک میخوانم که میگه فیه دلیل على تحریم المتعه والاستمناء بالکف لارادت الشهوه وراء ذلك دلیل است بر این که هم متعه حرام است سیغه حرام است هم استمناء بالید کسی ارضا بکند خودش را به وسیله دست به منظور طلب شهوت اینم حرام است خب در رابطه با بقیه کسی بحثی ندارد حرمت زنا حرمت لوات استمناء بالید اما درباره سیغه بعضی از افراد هستن که میگوین نه اون درسته وقتی بگیم که اون چطور شما درست قرار میدید دلیلشون چیه میگه که اون زنی که انسان بر به صورت موقت ازدواجش میکنه اونم زنه اونم در علا هم داخله اونم زن زن سیغه دیگه متوجه شدید اونم زوجه هست ما قبلا در رابطه با این موضوع یک مقداری در سوره نساء بحث کردیم اینجا هم مقداری عرض میکنم ببینید ما حرفمون اینه که اون زوجه نیست زن انسان نیست اگر زن انسان است شما که میگی زن هست احکامی که در قرآن برای زن هست آیا اون احکام درباره اون زن سیغی هم هست؟ نه خیر نیست در قرآن چه احکامی مال زن هست؟ ببینید زن اونه که وقتی که انسان نکاحش میکنه زوجیت با چی تمام میشه با طلاق تمام میشه بین اینها زوجیت با طلاق تمام میشه نه خیر زوجیت با اون ساعت مخصوص خود به خود تمام میشه مثلا نکاح کرده تا ساعت دوازده دوازده که آمد خود به خود نکاح تمام میشه بس ببینید زن اون نیست زن اونه که زوجیت تمام میشه وقتی که او را طلاق بده نه اینکه با گذشت زمان این یک دوم زن احکام دیگری هم داره در قرآن مثلا زن وقتی که بین او و بین شوهر زوجیت تمام بشه اون زن هنوز در عده همین شوهر است نمیتونه شوهر دیگری ازدواج بکنه مگر عدهش تمام بشه سه تا مریضی و عادت ماهیانه را پشت سر بگذارند. اما اینجا نه در متعه از نظر همونایی که جایز میدانه هم این حکم نیست اینا میگه همین که فلان ساعت آمد دیگه تمامه یک ساعت بعد پنج دقیقه بعد میتونی یک شوهر دیگه بگیری پس ببینید عده که قرآن میگه عدت اون عده اینجا از به خدمت شما که اجرا نمیشه سوم ارث اونجا زن یک هشتم میبره در بعضی موارد یک چهارم میبره مرد از زن هم یک چهارم میبره نصف میبره در بعضی موارد اینجا بحث ارث وجود ندارد خب چه زنی هست که ازش ارث نمیبری او از تو ارث نمیبرد دیگه از به خدمت شما که اینجا اگر این زن بچه‌ای به دنیا بیارد نسبش از این مرده ثابت نمیشه مثلا الان در عقد مردی هست تازه با این مرد ازدواج کرده قبلا معلوم نیسته که با چند نفر این ازدواج را داشته الان که بچه به دنیا میاد این بچه مالی مرد نمیشه دیگه در حالی که ما در نکاح داریم که بچه مالکی هست الولد للفراش مال کسی است که این زن فراشی اون مرد است این زن همسر اون مرد است العاهر الحجر زانی اون سنگسار میشه بالاخره اینجا این این تفاوت ها هست یعنی احکامی که در قرآن برای یک زن برای یک زوجه ذکر شده از نظر شما هم اون احکام جاری نیست ببینید علامه قرطبی نوشته که و يقتضي تحريم تحریم الزنا این می طلبت که زنا چی بشه حرام بشه و ما قلناه من الاستمناء استمناء بالید هم حرام و نکاح المتعه و نکاح متعه و موقت لأن المتمتع بها اون زنی که از او استفاده گرفته میشه لا تجری مجرى الزوجات اون بجای همسر قرار نمیگیره از نگاه مجوزین حتی کسانی که جایز میدونند لا ترس ولا تورس نه ارث میبرد و نه ارث به جامی ولا یلحق به ولدها و به این شوهره بچه این زن ملحق نمیشه یعنی نسبش ثابت نمیشه ولا یخرج من نکاحها بطلاق و از طلاق و از نکاح این مرد با طلاق خارج نمیشه بدون طلاق خارج میشه زنونه که با طلاق خارج میشه و انها تخرج انقضاء مدت التي عقدت عليها خارج میشه با انقضاء عدت خود بخود خود و صار کالمستاجره پس این زن مثل چی میماند مستاجره میماند یعنی کسی که اجاره شده شما یک کارگری رو اجاره میکنید با 800 برای شما کار بکنه و 800 بکار این زن وقتی برای ساعات معینی کسی عقدش کرده برای روزهای معینی خب این مستاجره هست این زوجه نیست اجارش کرده لذا به هیچ صورت اسم زوجه بر این اطلاق نمیشه پس ما معتقدیم فمن ابتغا وراء ذالک در این نکاح موقت یا سیغه همچی هست داخل است الله می فرماید فمن ابتغا وراء ذلك هر کسی بغیر از این بطلبت فاولئک هم العادون اونها متجاوزین هستن والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون وصف پنجم مؤمنین کسانی هستن که نسبت به امانتهای خودشان هر امانتی در دستی اونهاست چه مال چه راز اسرار اینا را رعایت میکنن و همچنین ششمی وصف و عهدهم عهد و پیمانی که با کسی بسته عهد و پیمان را نمیشکند رعایت میکند و هفتمین وصف بازم درباره نماز والذین هم علی صلواتهم یحافظون کسانی که نمازهای خودشون را محافظت میکنند یعنی نه تنها خشوع میکنند بلکه همیشه نماز میخوانند نمازهایشون فوت نمیشه اولئک هم الوارثون کسانی که این هفت وصف را دارند اینها وارثانند الله می فرماید وارث چی چی هستند الذين يرثون الفردوس کسانی هستند که وارث جنت فردوس میشوند هم فیها خالدون اینها در اون جنت فردوس به صورت همیشه میمانند همیشه اونجا هستند ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین بعد از اینکه الله تعالی بیان فرمود انسانهای موفق را انسانهای رستگار را حال الله تعالی دلائل عقلی را ذکر می کند الله می فرماید همانا ما انسان را آفریدیم من سلالت از خلاصی و سلالی و خلاصی من طین از گل یعنی از گل اون گل خالص را از اون انسان را بعد از مرحله اون گل مرحله دوم انسان ثم جعلناه نطفه سپس او را نطفه قرار دادیم فی قرار مکین در یک محله که مکین اونجا جای میگیره مستحکم قرارگاهی برایش هست که اونجا قرار میگیره در چنین جایی به عنوان نطفه اون را گذاشتیم یعنی رحم است ثم خلقنا النطفه علقه سپس ما خلق کردیم این نطفه را به علقه تبدیلش کردیم به لخت خون که اینا شما خواندی قبلا تفصیلش را فخلقنا العلقه مضغه پس ما آفریدیم اون علقه را مزغه آفریدیم تک گوشتی فخلقنا المضغه عظاما بعد اون گوشت را ما تبدیل به استخوان کردیم و اون استخوان را باز دیگه گوشت به او دادیم فکسون العظام لحما ما پوشاندیم ازام را یعنی استخانه را با گوشت دیگه گوشت درست کردیم ثم انشأناه خلقا آخر بعدا از این پیدایش دیگر یعنی انسان را شکل بهش دادیم زیبایش بهش دادیم فتبارک الله احسن الخالقین با برکت الله اون ذاتی که بهترین خالق است بهترین آفریدگار است اون ذات بابرکت است ببینید بعد از این وقتی که ما را خدای تعالی خلق کرد خلق تمام شد انسان صحیح سالم تندرست شیک زیبا بعد از مدتی ثم انکم بعد ذلك لمیتون سپس شما انسان ها بعد از این می میرید موت می آید ثم انکم یوم القیامت تبعثون سپس شما انسانها در روز قیامت زنده کرده می شوید از قبور دوباره بلند کرده می شوید از قبور ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق الله می فرماید شما بالای سرتون نگاه کنید ما هفت طبق گذاشتیم سبع طرائق یعنی چی؟ هفت طبق هفت طبق چیه؟ هفت طبق آسمان مراده قیل للسماوات ترائق به آسمان ها چی گفته میشه ترائق چرا؟ لأن بعضها فوق بعض آسمان یک آسمان بر آسمان دیگه است والعرب تسمى كل شيء فوق شيء طریقه عرب هر چیزی که بالای هم دیگه باشه میگن طریقه این آسمان را سبع میگن چون هفت طبق است این قول قول دوم اینه که طریق به معنی همون راه می آید چون که این آسمان ها در این آسمان ها هست که فرشتگان از اون راه تردد می کنند به این خاطر آسمان را میگن سبع طرائق یعنی هفت چیزی که همش راه توشون هست قیل لانها طرق الملائکه چون که اینها راه چی هستن ملائکه هستند وما كنا عن الخلق غافلين الله می فرماید ما از خلقمون غافل نیستیم همه مخلوقات را ما تصرف میکنیم همه خلق را ما تحت نظر داریم خب این دلیل بود دلیل عقلی دوم توحید بود دلیل سوم این آسمان را که خلق کردیم زمین را که خلق کردیم و انزلنا من السماء ماء بقدر ما از آسمان آب نازل کردیم به اندازه قبلا هم این موضوع را خدمت شما عرض کردم که به قدر تفسیرش چیه به اندازه نیاز خداوند اگر کمتر از قدر ما آب به ما بده از تشنگی تلف میشیم بیشتر اگر از نیاز به ما بده خانه های ما خراب میشه سیلاب جاری میشه تمام دنیا را آب میگیره لذا میفرمه به اندازه ما آب میدیم عموما الله تعالی به اندازه میده گاهی شما میبینید که آب گرفتگی میشه خانه های مردم خراب میشه اون به دلیل سوی مدیریت های خود انسان هاست مدیریتش ضعیفه مثلا مسیل آب بسته شده آب باید از رودخانه بره رودخانه جلوش بسته شده خب خواهی نخواهی میاد تو باغات خیلی از سیل هایی که تو همین کشور خودمون هست مثل سیل گلستان که خیلی خرابی به بار آورد خب دلیلش سوی مدیریت بود یک ریل برای قطار درست کرده بودن اون صد شده بود اون گذاشت که آب بری تو دریا بریزه سبب شده بود که تمام آب بیاد تو دو تا شهر و دو تا شهر کلا زیر آب بره خداوند عزوجل آب را به اندازه نازل میکنه این ضعف مدیریت ماست که آب را خوب کنترل نمی کنیم آب را مهار نمی کنیم یا همین اخیرا که کنارک تمام خانه ها آسیب دیدند هر کسی که برای بازدید رفت نه یک کارشناس و متخصص یک انسان عادی مثل ما میره هم متوجه میشه که این تمام مشکل مشکل مدیریت هست چه معنا دارد که آب در کنار دریا شهری تو در کنار دریا است شما میدونید که دریا چقدر سطحش پایینه هر چی آب است باید بریزه تو دریا ولی شهر را طوری درست کردم به تعبیر مردم اونجا مثل یک ظرف غذا هست که از چهار طرفش بالا هست خود شهر تهش پایینه هرچی آب نمیره به دریا نمیریزه راه جلو گرفته شده همه میاد تو خونه ها میریزه پس الله عزوجل یا گاهی مثلا مردم صد میبندند این صدها مشکل ایجاد میکنه آب را جمع میکنه یک هم میشکنه خرابی ببر میاره تمام زمین ها و الا طبق همون سیل عادی و سیر عادی اگر آب بره هیچ خرابی ببر نمیاره الله تعالی به اندازق آب را نازل میکنه البته گاهی الله تعالی هم سونامی میاره این نیست که ما بگیم گاهی الله تعالی هم وقتی که ناراضی بشی یا قهت میاره یا سیل میاره اینم است اما عموما دارم عرض میکنم بحث عموم هست الله تعالی به اندازه نیاز ما انسانها آب میده به ما به اندازه الان ببینید زمین ها هم متفاوته بعضی از زمین ها مثل زمین های گلستان اگر هر روز باران نیاد خب اونجا قهدی میشه دیگه چون تمام زندگیشون روی باران هست کشاورزیه دیمه هست اما بسیاری از زمین ها مثل زمین ما که کویر هست اگر تو سال سه بار بیاد کافیه که این قنات های ما آبهای زمین پر میشه بهار هم ایجاد میشه دو سه بار پشت سر هم خوب باران بیاد سال ما آباده ولی این باران اگر اونجا بیاد اونا قهده پس به قدر بر اساس نیاز یا قبلا ارز کردم از قول حضرت علامه مفتی متقی حفظه الله که مثلا در کوهستان ها نیاز آب نیست اگر اونجا که در کوهستان هستیم کوه هستیم اگر اونجا همین بارانی که برای ما کویری ها میاد این باران با این شدت بیاد خب کوه دیگه همه جا سنگه هیچ وقت زمین جذب نمیشه تمام هر چی که آبادی هست میبره اونجا خدای عزوجل به جای باران به اونها برف میده که این برف برای اونا ذخیره میشه این برف تا شش ماه بعضی کوها برف چنان زیاده که به اندازه یک کوه گای بهمن میفته چقدر ماشین و انسان تلف میشه زیرش لذا این مناطق کوهستانی وقتی که با هواپیما میری از بالا نگاه کن طول سال برف هست اونجا اونجا خدا برای همین مردم ذخیره کرده کم کم اینا زوب میشه بر اساس نیاز وقتی که گرم میشه نه کم کم زوب میشه همین جوهای کوچکشون در طول سال آب میاد تمام نیازهایشون را ما احتاجشون را از همین آب برآورده میکنن الله عزوجل به قدر نازل میکنه الله تعالی بر اساس نیاز نازل میکنه عرض کردم عموما که ما مشکل مواجه میشیم این سوی مدیریت خود ماست مگر اینکه الله تعالی خودش ناراضی بشه و از حد بیشتر یا از حد کمتر نازل بکنه لذا الله می فرماید و انزلنا من السماء ماء بقدر به حد و اندازه ما نازل کردیم فاسکناه فی الارض این آب را در زمین اسکان دادیم اونجا برای شما ذخیره زیر زیرزمینی شما زیاد میشه و الا اگر اونجا خدا آب را ذخیره نکنه این چاهایی که ما داریم این قناتی که ما داریم اینا خشک میشه اینا از بین میره هر سال باید 20 متر بریم تای زمین چاه را بیشتر کنیم ولی همین باران هاست که الله تعالی سبب کرده که آب همیشه داشته باشیم و انا علی ذهاب به لقادرون ما برای از بین بردن این آب قادر هستیم یعنی اینقدر فکر نمیکنه انسان که ربی که این باران را داده اون رب قادر است که این باران را از ما بگیرد چطور بگیرد مثلا همین آب را تبدیل به بخار بکنه ببره اثرش هیچی تو زمین نمانه یا آب را ببره ته زمین اینقدر پایین ببره که هرچی عمیق بزنید شما موفق نشید لذا و عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ما برای از بین بردن این آب قادر هستیم اما ما برای منافع شما این آب را گذاریم برای شما این آب بعد چی میشه انسان بیچاره کمتر به این آیات الهی فکر میکنه فانشأنا لكم به جنات من نخیل و اعناب ما ایجاد کردیم به وسیله همین آب باغاتی برای شما اینکه این باغات از نخل خرما و انگور هست قبلا خدمت شما عرض کردم بیشتر باغات را وقتی الله ذکر فرماید باغ انگور و نخل را ذکر کند چرا چون اولا از نظر مخاطبین اولین قرآن مجید بهترین باغ اون بود که دیواره و چهار طرفش چی باشد نخل باشد و داخلش انگور باشد عرب خیلی این باغ را میپسندید این دو میوه را دوست دار و علت دیگه این که از همین دو میوه بیشتر مشروب و نبیز و هر هست درست میشه هم از انگور و هم از خرما درست میکردن لکم فیها فواکه کثیره و منها تاکلون برای شما در این فواکه زیاد است که به وسیله اون تفکه حاصل میکنید خوش میگذرانید و از آن میخورید و شجرتا تخرج من طور سینا و همچنین انبتنا شجرتا ما رویان دیم برای شما درختی که از طور سینا خارج میشه تنبت بدون او همراه با چی با روغن می روید روغن زیتون بهترین روغن هست مفیدترین روغن هست روغنی هست که ضمن اینکه اون روغنش را هم دارد مثل روغنهای دیگه ضرر نیست هیچ که منفعت دارد برای تمام مشکلات بدن حتی مشکلات گوارشی خوردن زیتون مشکلات پوستی استفاده کردن زیتون دردهای مفصلی برای همه اینها انسان وقتی میبینه خواستش را فکر میکنه که خدای تعالی همین را برای تمام امراض آفریده و همچنین سبغ للآکلین خورشی هست برای آکلین ماها کمتر سر و داریم با زیتون اما جاهای دیگه از روغن زیتون به عنوان خورش هم استفاده میکنن بالخصوص مردم عرب یکی از بهترین غذاهای سبک شب نان با زیتون با پنیر با زعتر اینقدر این از کنم خورش به اصطلاح خوشمزه میشه که این نان را شما مالش بده آغشتش بکن به وسیله زیتون اول با به وسیله پنیر بعد با زیتون مقداری زعتر که مخصوص هست برای, برای زیتون هست بریز روش بعد میل بکن هم غذای کاملی هست هم غذای سبکی است و از نظر حزم چقدر راحته و چیزهای دیگه خوراکی های دیگه که زیتون هست در هر ارز کنم که خوراکی ریخته میشه در هر سالادی در هر ارز کنم خورشی لذا الله تعالی می فرماید این درخت را ما به وسیله همین باران رویاندیم چه منافعی برای شما دارد و علاوه از این و ان فِي الْأَنْعَامِ الانعام لعبره همانا برای شما در چارپایان هم درس هست هم معزه هست چارپایان چه استفاده های ما از حیوانات میکنیم یکی از مهمترین استفاده هایش نسقیکم مما فی بطونها ما به شما شما را می نوشانیم از شکمش چارپایان از شکمش در جای دیگه شما خاندیم من بین فرث و دم از وسط فرث و دم شیر خدای تعالی میده به ما که الله تعالی چه خواصی چه منافعی در شیر گذاشته بسیاری از کمبودهای بدن را بسیاری از ویتامین های بدن را الله تعالی به وسیله این شیر برطرف میکنه بسیاری از مریضی ها هستند که مشکلات کمبود ویتامین در بدنشون دارن گاهی استخوان درد میشن پا درد میشن دکترها تجویز میکنه میگه شیر بخورید شیر استخوان بندیتون را مستحکم میکند شیر کمبودهای بدنتون را جبران میکنه بهترین غذا هست لذا الله میفرماید اینا ما برای شما از لابلای این شکم حیوانات برای شما تجهیز کردیم آماده کردیم ولکم فیها منافع کثیره برای شما در این چارپایان منافع زیادی هست از پشم اونها از موی اونها حتی از پسفگنده و پشگل اونها چه کودهای مردم میگیرن برای زمینهای خودشون و همچنین برای ضد افونی کردن محیط خودشون از پوستشون بهترین لباس بهترین لباس و گرانترین لباس امروز اون لباس اصلی پشمیه یا لباس چرمیه بهترین کفش اونی که از چرم اصل باشه همه مردم انا قلابی یه چیز درست میکنه میگه چرم اصلیه به چه قیمتی گذافی یعنی الله تعالی از این انعام و از این چارپایان چه منافی به ما عطا کرده نسقيكم مما فی بطونها ولکم فیها منافع کثیرا منافع زیادی برای شما در اون چارپایان هست بعضی از این چارپایان مثل شطور بارهای ما را میبرند خود ما را سوار میکنند سفینه البر هست از این شهر به اون شهر و منها تاکلون از اونها هم شما میخورید گوشتشون را هم استفاده میکنید و علاوه از این استفاده کردن و علیها و علی الفلک تحملون بر اونها و بر کشتی شما حمل میشید یعنی بر اون بعضی بعضیشون مثل شطور عرض کردم شما سوار میشید بارهایتون را شما میکشید اینا چنان بارکش های هستن که جاهایی که هنوز مردم استفاده میکنه الان بعضی شهرهای مثل شهرهای ما به نام متمدن هستند نیازی به احساس نمی کنند ما بعضی شهرها هنوز مردم اینقدر که به اینها بار کنند و میبرند و اون گاری که پشت سر اونها بندند و روش بار کنند حتی روی کامیون اینقدر بار کنند الله تعالی چه قدرت به اینها داده چه منافع بیشماری برای ما اینها دارند سبحان الله پس تا اینجا دلائل عقلیه بود دلائل اقلیه از آفاق از آسمان خواندیم از زمین خواندیم از محصولات زمین خواندیم از چارپایان خواندیم اینا را کی برای ما مسخر کرده رب اینا نعمت پروردگار هستند لذا نعمت را استفاده نکنید و برید به سوی غیر الله نعمت خدا را استفاده بکنید و کرنش بکنی غیر خدا را فریاد بزنی غیر خدا را استمداد بطلبید از غیر خدا نکنید این کار را حاصل و نتیجه این دلایل عقلی همینه ولقد ارسلنا نوحا از اینجا به بعد دلایل نقلی شروع میشه مضمون همون یکیه الله عزوجل پیامبران را هم فرستادند پیامبران هم همین مطلب را گفتند یا قوم اعبد الله ما من الهین غیره همون چیزی که حاصل این دلیل عقلی بود حاصل دلیل نقلی هم همینه که ای قوم ای مردم فقط الله را عبادت کنید نعمت های خدا را در استفاده می کنید چرا به در غیر میرید عبد الله فقط الله را عبادت کنید خب در ادامه داستان سیدنا نوح علیه السلام است که ما بیشتر به ترجمه بسنده می کنیم چون این داستان را چند بار شما خاندید بالخصوص در سوره هود به تفسیر خاندید یک مقداری عقب هستیم انشاءالله جلوتر میریم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه همانا ما فرستادیم نوح را به سوی قومش فقال يا قوم اعبدوا الله ای قوم فقط الله را عبادت کنید ما لكم من اله غیره نیست برای شما این علت است چونکه نیست برای شما هیچ معبودی غیر از الله نیست لذا چرا غیر خدا را شما عبادت میکنید افلا تتقون آیا شما از خدا نمی ترسید یا اینکه اگر تقوا را به پرهیزگاری بکنیم افلا تتقون عبادت غیر الله آیا شما پرهیز نمی کنید دوری نمی کنید اجتناب نمی کنید از عبادت غیر الله اما اناد قوم ببین پاسخ قوم فقال الملأ الذين كفروا من قومه گفتن ملع درباریان سرداران اشراف زادگان اونهایی که کفر کردن از قومش اولین اعتراض همیشه بشریت پیامبر ما هذا الا بشر مثلكم این نوح نیست مگر بشری مثل شماست بشر نمیتونه پیامبر بشه این دیدگاه تمام مشرکین گذشته بوده یرید ان یتفضل علیکم این بشر میخواد که بر شما برتری داشته باشد بر شما فضیلت داشته باشد این به این خاطر یعنی طالب جا هست طالب پست است میخواد سردار بشه میخواد همه شما تابع او بشید و دیگه اونها میگفتن اگر خدا میخواست برای ما پیغمبر بفرسته چرا ملک نفرستاد ولو شاء الله لانزل ملائکه اگر الله میخواست می میفرستاد ملائکه فر میفرستاد ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ما چنین چیزی در پدران اولین خودمون نشنیدیم که بشری بیاد پیغمبر بشه این هو الا رجل به نیست اینو نو مگر مردی هست که بهی جنتون به او جنون است چی دارد؟ جنون دیوانگی دارد فتربصو حتی حین بس منتظر باشی تا مدتی تا مدتی که خودش بمیرد تمام بشه این نهزت هم تمام میشه این پیام هم به پایان میرسه وقتی که نو علیه السلام دید که اینها دیگه قابل هدایت ایمان نیستند دعا کرد قال رب انصرنی بما کذبون بار اله مرا یاری کن به سبب اینکه مرا تکذیب کردن قبولیت دعا فاوحینا الیه ان اصنع الفلک ما وحی کردیم به سوی نو که کشتی را بساز به اعیوننا به زیر نظر ما یا با کمک و امداد ما و وحینا و دستور ما اشاره ما فاذا جاء امرنا و فارت النور زمانی که امر ما آمد امر ما امرنا بالعذاب و تنور فواره زد گفتیم که علامت آغاز چی بود فواره و از تنور و این هم عرض کردم که مراد تنور خاصی نیست چون تنور جایی هست که اونجا دیگه همیشه آتش روشن اونجا اثری از آب نیست اونجا که آب فواره بزد بدون که عذاب است فصل فیها من کل زوجین اثنین ببر ای نوح در اون کشتی از هر جفت دوتا و اهلک تمام اهل و عیالت را الا من سبق علی القول منهم مگر کسانی که پیشی گرفته قول درباره اونها قول عذاب یعنی خدا قبلا بر اونها عذاب نوشته اونها نمیان با تو ولا تخاطبنی فی الذين ظلموا معذب باش من پروردگار را خطاب نکن یعنی سفارشم هم نکن درباره مشرکین در کس درباره کسانی که ظلم کردند شرک کرده انهم مغرقون اینا همه غرق میشن باید اینها از بین برند فاذا استویت انت ومن معك على الفلك ای نوح وقتی که تو و همراهان تو بر کشتی مستوی شدید و سوار شدید حمد و شکر خدا را بجا بیار کدوم حمد حمدی که خدا تو نجات داد فقل الحمد لله بگو الحمد لله تمام مدح و ثنا و تعریف و صفت برای الله الذي نجانا اون الله که ما را نجات داد من القوم الظالمین از قوم ظالم لذا شما تو کشتی سوار میشید بعدا چند روزی که تمام شد این دعا را بخوان و قر رب انزلنی منزلا مبارکا بگو بار اله مرا فرود بیاور محل فرود مبارکی جای مبارکی که جای عذاب نباشه و انت خیر المنزلین تو بهترین فرود آورنده هستی لذا الله تعالی می فرماید ان فی ذلک لآیات و ان کننا لمبتلین همانا در این نشاناتی هست بر قدرت ما اینکه ما قوم نور را هلاك کردیم و ما همانا ما بودیم امتحان کنندگان ابتلا کنندگان یعنی امتحان کردیم قوم نوح را و بعد از امتحان به عذاب گرفتار کردیم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین بعد از نوح ما ایجاد کردیم قرن دیگر یعنی در قرنهای بعدی قوم دیگر و جلاله نوشته هم قوم هم عاد اینا کی هستند عاد هستند هم وقتی آیات را شما میخوانید هم اشاره به عاد هم سمود هست چون عذابی که ذکر شده اون عذاب بیشتر مال سموده پس هر دو قوم میتونه مراد باشه هر دو بالاخره الله تعالی ادغام کرده فارسلنا فيهم رسولا منهم فرستادیم در میان اونها رسولشان هود را از آنان ان اعبد الله با این مضمون که الله را عبادت کنید ما لکم من اله غیره نیست برای شما هیچ معبود بجز الله افلا تتقون افلا تتقون عبادته غیر الله وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة الله میفرماید گفت اون درباریان از قومش آنهایی که کف کردند و تکذیب کردند ملاقات آخرت را قیامت را قبول نداشتند چی گفتند اطرفناهم فی الحیات الدنیا اونهایی که کذبوا بلقاء الاخره و اطرفناهم اونهایی که ما در دنیا در زندگی دنیا به اونها طرف داده بودیم خوشگذرانی در دنیا با عیش و نوش می گذراندند اونا چی گفتن ما هذا الا بشر مثلكم اشکال و ایراد این پیامبر اینه که بشری است مثل شما یا کلو مما تاکلون از چیزی که شما میخورید اونم میخوره و یشربو مما تشربون از چیزی که شما مینوشید اونم مینوشه پس فرق شما او چیه که او رسول هست و شما امت بشید و, و نباید ما بشری را اطاعت بکنیم ببین همیشه تکبر و تعصب این دوتا مریضی خطرناک باعث میشن که انسان از ایمان محروم بمانه لذا آنها گفتم ولا ان اطعتم بشرا مثلكم اگر شما اطاعت کردید بشری را مثل خودتون انکم اذا لخاسرون همانا شما در این هنگام از خساره کنندگان و زیانکاران هستید عیدکم ببین عمدترین ایرادی که میگرفتن یکی بر توحیدی که بر قیامت ایعیدکم انکم اذا متم شما را وعده میده این شما هر وقتی مردید و کنتم ترابا و عظاما و شما تبدیل به خاک و به استخوان پوسیده شدید انکم مخرجون شما دوباره از قبرها بیرون کرده میشوید هیات هیات یعنی بعد بعد بدور از واقعیت بدور از عقل از این هیچ عقلی نمیپذیرد که لما توادون اون چیزی که شما وعده داده میشه نه خیر کی گفته دوباره زنده شدنی است پس چیه این هی الا حیاتنا دنیا نیست مگر همین زندگی دنیای ماست نموت و نحیا در همین دنیا میمیریم در همین دنیا زنده هستیم و ما نحن بمبعوثین و ما نیستیم مبعوث یعنی مبعوث بعد الموت بعد از مرگ ما دوباره بلند کرده نمیشویم این هو الا رجل افترا علی الله کذبا الله می نیست این مگر مردی که افترا گفته بر الله دروغ به نهود می و ما نحن له بمؤمنین ما بهش ایمان نمیاریم ما بهش ایمان وقتی که اینه گفتند حضرت هود علیه السلام دعا کرد قال رب انصرنی بما کذبون بار اله مرا یاری کن به سبب اون چی که مرا تکذیب کردن تو کمک کن تو به عذاب گرفتارشون بکن الله تعالی اجابت فرمود قال عما قلیل لیصبحن نادمین به همین نزدیکی اینها پشیمان می شوند اما قلیل لیصبحن حتما می شوند نادم و پشیمان بالاخره فاخذتهم الصیحه بالحق صیحه و اون فریاد اونها را به حق گرفت فجعلناهم غثاء و میشه که قبل از اون طوفان طوفان آغاز شد با صیحه و همون فریاد فجعلناهم غثاء الله میفرما ما اونها را قرار دادیم خاشاک یعنی اینها چنان تکه تکه و ریزه ریزه شدن مثل خاشاک این طوفان وقتی می آمد بلند میکرد اینها را میزد به زمین تکه تکه شدن فبعدا للقوم الظالمین دوری برای قومی که ظلم کرد شرک کرد دوری از چی دوری از رحمت خدا در دارین ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین سپس ما ایجاد کردیم بعد از قوم عاد قرون دیگری را انسانهای مختلفی را در هر قرنی ما تسبق من امت اجلها هر امتی هر گروهی که آمد از مدتش سبقت نگرفت و ما یستاخرون از مدت و اجلش تاخیر نشد یعنی اون اجلی که خدا تعیین کرده بود برای مرگشون برای عذابشون یک ثانیه جلوتر از اون اجل نشدن یک ثانیه مؤخر هم نشدن ثم ارسلنا رسولنا تترا سپس ما پیامبران خودمون را فرستادیم این دلیل نقلی از اجمالی از انبیا همه پیامبران را فرستادیم تترا یعنی متواترین پی در پی پشت سر هم پیامبر آمد این پیامبر رفت دیگری آمد این رفت دیگری آمد اما امتها چیکار کردند کلما جاء امتا رسولها هر امتی که رسولش می آمد پیامبرش می آمد کذبوه او را تکذیب میکردند لذا ما هم هلاک میکردیم فاتبعنا بعضهم بعضا ما دنبال کردیم پشت سر کردیم بعضی را بر بعضی یعنی اون را که فرستادیم اینا پشت سرشون فرستادیم اتبعنا یعنی اهلکنا بعضهم فی اسر بعض بعضی را بعد از بعضی دیگه هلاک کردیم ما هم دیگه نگذاشتیم اینها زیاد زنده بمانند وجعلناهم احادیث و اونها را ما سخن قرار دادیم یعنی افسانه الان اونها به عنوان افسانه هیچ وجودی ندارند هیچ اثری از اون اقوام با اثر نیست فبعدا لقوم لا یؤمنون پس واقعا دوری از رحمت پروردگار در دارین برای قومی که ایمان نمی آورد علا ای حال ما همین پیامبران را فرستادیم فرستادیم این سلسله ادامه یافت بعد از آد قوم سمود بود بعد از قوم سمود قوم لوط بود قوم شعیب بود اینا همه آمدند تا اینکه نوبت به موسی و هارون رسید ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون موسی را فرستادیم برادرش هارون را فرستادیم به آیاتنا و سلطان مبین همراه با آیات خودمون با معجزات با معجزات آشکار و آیات روشن الى فرعون و ملئه بسوی فرعون و دربار یعنی فرعون فرستادیم فستکبرو تکبر کردن از قبول حق و کانو قوما عالین این داستانا را شما خواندید قوم متکبری بودن فقالوا امدترین ترین تکبر ببین همه تکبرش مثل هم بود ما بیایم و خادم بشر بشیم تابع بشر بشیم فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا آیا ما ایمان بیاوریم به دو تا بشر که مثل خود ما هستند و قومهما لنا عابدون در حالی که قوم آنها عابد ما هستند خادم ما هستند بنی اسرائیل نه خادم کی بود فرعون بود فرعون اونها را عبید قرار داده بود و برده قرار داده بود لذا اینا که بردهای ما هستن ما بیایم تابع اونها بشیم این تکبر بود فکذبوهما آن هر دو را تکذیب کردن یعنی موسی و هارون را فکانو من المهلکین لذا خودشون از هلاک شدن شمندگان شدن هلاک شدن خدا نابودشون کرد ولقد آتینا موسی الكتاب بعد از هلاکت فرعون الله فرمد ما به موسی کتاب دادیم یعنی تورات دادیم لعلهم یهتدون اون امت دعوت بود اون امت اجابت تا هدایت بشند یهتدون لدین الحق هدایت به دین حق بشند اما بازم هدایت نشدند بنی اسرائیل تمرد کرد سرکشی کرد شما خواندید در سوره مختلف چقدر بنی اسرائیل اذیت کرد و آخر آخرین سلسله از انبیاء بنی اسرائیل که عیسی بود حتی او را هم انکار کردن و جعلنا من مریم و امه آیه قرار دادی ما فرزند مریم را یعنی عیسی را عیسی ابن مریم را و همچنین مادر او را آیتا نشان قدرت خودمون بدون پدر خدا پیدا کرد این نشان قدرت و آویناهما هر دو را جای دادیم ایوا چی را میگن جای دادن را میگن پناه دادن را میگن ببینید بعضی معتقدند که عیسی علیه و السلام وقتی که بدون بدون چی پیدا شد بدون پدر بسیاری از عیسی احساس خطر می کردند لذا عیسی وقتی که بچه بود تقریبا ده دوازده سال پادشاهی دنبال بود که عیسی را از بین ببرد مریم علیه السلام متوجه شد عیسی را برداشت و رفت یک جایی فرار کرد تا مدتی مخفی شد به همین خاطر علامه آلوسی نوشته اینجا و هما، اونها را جای دادیم نوشته و ذکر ان سبب هذا ایوا ذکر شده که سبب این ایوا و پناه دادن چی بود ان ملک ذلك الزمان عزم على قتل عیسی پادشاه اون زمان عزم کرده بود که عیسی را بکشد ففرت بهی امه مادرشون را برداشت و رفت لذا برد او را الان بیت, بیت لحم بود بیت المقدس برد یا به بیت لحم برد بالاخره او را برد الله می فرماید و آوینام او را جای دادیم الى ربواتیم ربوا بلندی را میگند ارتفاع را میگند اما یه جای بلندی بخو خب ببین ربوا مثل کوه اما سر کوه نمیشه زندگی کرد اما بعضی بلندی هستن که خدا طوری درست کرده اونجا راحت میشه زندگی کرد لذا میفهمن الى ربوت ذات قرار ربوی بود که اونجا دارای قرار بود یعنی میتونستی اونجا راحت قرار بگیری استراحت کنی خانه بسازی و همچنین و معین چشمه جاری بود معین آبی که سر زمین باشد چشمه بود سر زمین لذا بعضی گفتن که این جایی بود که مریم فرار کرد بعضی گفتن نه قال ابن عباس هی بیت المقدس قال قطعه كنا نحدث ان الرب و بیت المقدس چون بیت المقدس در جای بلندی است و بعضی همونه که مثل آلوسی گفتن فرار کرده و بعضی میگن نه اینجا منظور وقت ولادت است الى ربوت ذات قرار و معین شما خواند اونجا جای بالایی بود جبرائیل از پایین صدا کرد و ناداها من تحتها الله تحسنی پایین جبرائیل بود اون بالا بود پس این همون جایی هست که عیسی را به دنیا آورد محل ولادت عیسی والله اعلم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون در آیات گذشته ذکر رسول آمد پیامبران سیدنا نوح علیه السلام سیدنا هود انبیاء دیگر ذکرشون اجمالی آمد تا اینکه ذکر موسی و هارون آمد پیامبران زیادی را الله تعالی برای هدایت امتها فرستادند اما ضمن اینکه این پیامبران فرستاده شدند الله تعالی میفرماید ما به اون پیامبران گفتیم یا ایها الرسول ای قلنا یا ایها الرسول ما به پیامبران گفتیم ای رسول کلوا من الطیبات قبلا خدمت شما عرض کردم که در بخشی از این سوره نفی شرک فعلی هم هست یعنی انسان باید مال پاکیزه بخورد اونی که خدا حلال قرار داده کلو من الطیبات از مالهای طیب و پاکیزه بخورید و عملو صالحا و عمل صالح انجام بدید اهل تفسیر نوشتند که معلوم میشه بین مال حلال و مال طیب و عمل صالح یک نوع رابطه ای هست ارتباطی وجود داره مال پاکیزه اگر بخوری این تأثیر داره در توفیقاتت بر اعمال صالح و اگر مال پاکیزه نخوری این انسان را محروم می کند مال پاک و مال طیب اصلا خیلی تأثیر گذار است در صلاح بسیاری از مشکلاتی که ما در جامعه داریم فساد وجود دارد فرزندانمون به فساد کشیده می شوند به صالح فاسد میشوند به جای نمازی بی نماز میشوند به جای دیندار بی دین میشوند یکی از تأثیرات تأثیر رزق هست رزق حلال خیلی تأثیر داره ببینید خداوند به انبیا میگه الان اینجا این گرچه خطاب به انبیا به صورت دست جمعی نبوده یعنی یک جا همه انبیا را جمع کرده باشند و به همه دستور داده باشند مفسرین فرمای معلوم میشه که در زمانهای مختلفی به هر پیامبر به زمان خودش گفته شده ولی به عنوان یک دستور است لذا برای من و تو مسلمان هم هست که اگر میخوایی توفیق عمل صالح داشته باشی مالت را پاکیزه کن مالت را بی غلغش کن بی عیب کن مال مشکوک نخور کسانی که احتمام میکنند به مال پاک و به رزق حلال اونها صاحب توفیق هستند اونها نه اینکه توفیق نمازهای یومیه را دارند توفیق نوافل دارند توفیق نماز شب دارند توفیقات کلان کلانی دارند و تأثیرش را در فرزندان خودشون هم احساس میکنن فرزندان صالح میشن فرزندان با ایمان میشن فرزندان تابع و فرمانبر میشند رزق حلال واقعا تأثیر خودش را دارد در کتاب ها نوشته که امام احمد ابن حنبل همیشه در خانه خودش در پیش اهل و ایال خودش از استادش از امام شافی تعریف میکرد امام شافی استاد من دارای چنان ورعی هست چنان تقوایی هست چنان خدا ترسی هست همیش از زهدش از عبادتش از تقوایش لذا اونها هم مشتاق بودن که در خدمت امام شافی در خانه باشند برای اون امام شافی غذای چیزی تا اینکه یه شب امام شافی از قضا آمد خانه امام احمد ابن حنبل مهمانش بود و امام احمد ابن حنبل یه دختری داشت این دخترش خیلی کنجکاو بود این همه پدرم از این استاد تعریف میکنه من مترصد بشم تعقیب بکنم دورا دور زیر نظر بگیرم ایشون چه وقت بلند میشه چه اعمالی انجام میده چه نمازی میخونه چه اذکاری یا چه چه وقت به تلاوت مشغول میشه بالاخره بعد از اینکه شام دادن به مهمان بیرون یه جایی یک تختی به اصطلاح تخت خوابی بود که برای امام شافی رخت خواب انداختن اونجا آب برای وضو گذاشتند و دختر امام احمد از دول مراقب بود هرچی منتظر شد اول شب وسط شب نیمه شب آخر شب ایشون بلند نشد تعجب کرد که این استاد را اینقدر پدرم تعریف میکرد ایشون برای نماز بلند نمیشه نماز شب تا اینکه نماز صبح شد نماز صبح بلند شد و جالبتر و عجیبتر این بود که وقتی که بلند شد مستقیم به مسجد رفت حتی از آب وضو استفاده هم نکرد برایش معما شد که این همه تعریف تمجید از ایشون و این شرایط بعدا بالاخره به پدرش گفت پدرش گفت باشه من میپرسم به امام شافی رحمت الله علیه فرمود که فرزندانم همیشه مراقب شما بودند و چنین حرکتی دیدم برای اونها شبه شده که جریان چیه امام شافی رحمت الله علیه فرمودند که لقمه پاک و حلالی که دیشب پذیرایی کردی و به ما دادی چنان برکاتی داشت که من دیشب تا صبح نخوابیدم و من تا صبح از یک آیه شریفه صدها مسئله استنباط کردم برداشت کردم لذا من تا صبح کارم همین بود میدونید که یک به یک مسئله فقهی و مسئله علمی که این مسئله راهگشا باشد برای مسلمانان پرداختن از هزار نفل ثوابش بیشتره دیگه لذا گفتن که من نیازی نبود که نافله بخوانم این خدمات علمی به مراتب بیشتر هست اجرش از نافله لذا من میگه تا صبح همین آیه مشغول بودم و همش برداشت استنباط و لذا نیازی نبود که وضو بگیرم تا صبح بیدار بودم و قرآن بودم بعد بلند شدم رفتم به مسجد و گفت که این به برکت همین لقمه حلال شماست یکی از علماء دیوبند همیشه ایشون نوشته در خاطراتش تعریف میکن میگه یکی از افرادی که در کنار دارالعلوم دیوبند یک آدم پیرمرد ساده بود که این علف میفروخت این هر وقتی که الف میفروخت روز شش آنه به اصطلاح اونجا میگن تو از کنم شکسته پول اونها آنه هست واحد پول روپیه هست ولی یک روپیه شانزده آنه میشه روز شش آنه درآمدش بود دو آنه را با زن و بچهش میخورد دو آنه را به فقرا میداد دو تا دیگر را پسنداز میکرد و هر وقتی که به اندازه یک دعوتی خوب میشد مدرسین و علماء دارالعلوم دیوبند را دعوت میکرد یکی از اساتید مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه است ایشون میفرماید من هر وقتی که میرفتم به خانه این و ایشون مرا دعوت میکرد غذای ایشون میخوردم تا چهل روز اثرات این غذا را در وجودم احساس می کردم تا چهل روز از نظر توفیق از نظر اعمال من دلم روشن بود و به موفقتر بودم یعنی انسان وقتی که لقمه پاکی بخورد تاثیرش خیلی زیاد هست از این نوع واقعات زیاد ما داریم لذا معلوم میشه که رزق حلال و رزق طیب در اعمال صالح تأثیر به سزایی دارد یا ایها رسول کلو من الطیبات واعملوا صالحا لذا سعی کنیم که در من برای بچه من به اونها لقمه حلال بدیم لقمه پاک بدیم بعد ببینیم که چقدر در صلاح اونها در صالح بودن اونها تأثیر داره وقتی که فرزند از اول تا آخر با لقمه حرام با خون مردم با ظلمی که انسان بر مردم میکنه با کلاهبرداری که به مردم میکنه با معامله ربوی که میکنه ربا هم یک نوع ظلمی است اون فقیر نداره مجبوری از شما چند برابر بگیره و به شما ربا بده وقتی از این طریق ما درآمد داشته باشیم از طریق تطفیف و کلاهبرداری اون وقت بچه مشخصه این رزق را بخوری چی بار میاد وقت ناراحتیم چرا نماز نمیخونه چرا معتاده نه کلو من الطیبات و عمل صالحا پاک بخور عمل صالح انجام بدهید انی بما تعملون علیم همانا من رب نسبت به اعمال شما علیم هستم دانا هستم و هذه امتكم امتا واحده اعمال صالح انجام بدید و طریقه شما دین شما دین واحد است دین همه انبیا مشترکه همه توحید همه یکتا پرستی همانا این امت شما یعنی دین شما ملتکم و شریعتکم و طریقه توحیدی شما امت واحد است خلاصه این امت چیه خلاصه این دین چیه و انا ربکم فاتقون من رب شما هستم فقط از من بترسید و من عبادت کنید اما پیروان انبیا تکه تکه شدند گروه گروه شدند فتقطعوا امرهم بینهم زبرا اونها تکه تکه کردن قطع قطع کردن امرهم یعنی دینهم دین خودشان را بین خودشان زبرا یعنی جدا جدا چند گروه کل حزب بما لديهم فرحون هر گروهی آنچه که پیش او هست خوشحاله فذرهم فی غمرتهم ای رسول الله بگذار آنها در غفلتشان غمره یعنی غفلت مراد است فرو رفتن حتی حین تا مدتی اما اینا میپندار ما به اینها مال دادیم اولاد دادیم امکانات دادیم رفاهیات داریم این کمک ماست ایحسبون انما نمدهم بهیم من مال و بنین آیا می پندارن همانا ما نمدهم امداد کردیم انها ربا مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات اینکه مال اولاد زیاد دادیم ما برای اونها خیر را سریع آوردیم برای اونها خیر رساندیم بل لا یشعرون بلکه اینا نمیفهمن چه بسا مال اولاد سبب هلاکت میشه انسان مغرور میشه میگه من پس خوبم خدا من دوست دار این همه به من داده ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون اینجا بعد خدای عزوجل امور ثلاثه را برای دفع عذاب بیان میفرماید میخواید عذاب نیاد این سکار یکی ظلم نکنید شرک نکنید احسان کنید ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون همانا انهایی که از خوف پروردگارشان مشفقون یعنی خائفون میترسند والذین هم به آیات ربهم یؤمنون و کسانی که نسبت به آیات ربشان ایمان دارند همین آیات قد افلح المؤمنون شما خاندید الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم بربهم لا يشركون کسانی که نسبت به ربشان در ایمان به ربشان لا يشركون احدی را شریک نمیگیرند والذین یؤتون ما آتوا کسانی که یؤتون میدهند انجام میدهند آنچه که آتو انجام میدهند یعنی وقتی که انجام میدهند کاری را و قلوبهم وجلتون دلشان خوفناک است دلشان ترسناک است و وجل است از چی؟ از اینکه انهم الى ربهم راجعون آنها به سوی ربشان برمیگردند از این میترسن که فردا پیش خدا چه جوابی بدیم لذا الله میفرم اینها در کار خیر از همدیگه پیشی میگیرن میترسن اولائک یسارعون فی الخیرات این افراد این گروه این جمع در کارهای خیر از همدیگه پیشی میگیرند و هم لها سابقون نسبت به اون خیرات سبقت میگیرند از همدیگه جلو میزنند اما الله تعالی میفرماید ما از شما اعمال به اندازه میخوایم که توانتون باشه نه زیاد از توان ولا نکلف نفسا الا وسعها ما مکلف نمی کنیم هیچ نفسی را مگر به اندازه وسع و توانش ولدینا کتاب ینطق بالحق نزد ما کتابی هست یعنی نامه اعمال به حق سخن میگوید یعنی هر چی کردی همون منویسه وهم لا یظلمون و این انسان هاست مورد ظلم و ستم واقع نمیشه هر چی که کرده همون نوشته براش همون پاسخ گوست بل قلوبهم فی غمرت من هذا الله تعالی برای مشرکین زجر و سرزنش بیان میفرماد که این مطالب زیبا این مطالب آموزنده و این مطالب که واقعا کسی دنبال فهم بشه تفهیم میکنین اینها را میشنوم ولی غفلت میکنم بل قلوبهم فی غمرت من هذا دل آن مشرکان در غفلت از این مطالب الهی هست ولهم اعمال من دون ذلك اونها اعمالی را انجام میدن غیر از این اعمالی که قرآن میگه هم لها عاملون اینها نسبت به اون اعمال خودشون عمل میکنن استمرار دارن مداومت دارن تو کارهایی که خودشون میخوان نه کارهایی که خدا در قرآن گفته اینها همینطور یعنی به اعمال خود مشغول هستند به خواهشات خودشون به خرافات خودشون تا اینکه عذاب میاد عذاب میاد الان داد و فریاد میکنند الان میگه خدای به ما مهلت بده حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب حتی وقتی که ما معاخذه میکنیم انسان های خوشگزرانشان را انسانهایی که طرف و خوشگذرانی دارند ما می مؤاخذه میکنیم بالعذاب به عذاب اذا هم یجعرون در این هنگام میبینی که داد و فریاد میکنه یجعرون یعنی یسرخون فریاد بر میآورند الله میفرمای الان که عذاب آمد دیگه فریاد نزن جیغ نزن لا تجعروا اليوم امروز شما فریاد بر نیاورید جیغ نکشید انکم منا لا تنصرون همانا شما از جانب ما یاری نمیشید همیشه از ما کمک خواستی کمکتون کردیم توبه نکردید ادامه دادید غفلت را ادامه دادید خدا فراموشی را قد کانت آیاتی تتلا علیکم همانا بر شما آیات من تلاوت می شد فکنتم على اعقابکم تنکسون شما بوده پشت سر تنکسون تنکسون ترجعون به پشت سرتون برمیگشتید یعنی به جای اینکه به آیات ما توجه کنید شما به همون روش های پیشین خودتون قبلی خودتون روی آوردید مستکبرین در حالی که تکبر میکردین بهی نسبت به آیات ما سامرن تهجرون سامر یعنی در بزمهای شبانه تهجرون هزیان میگفتید در بزمهای شبانه اینها وقتی که با هم منشینند تو شب جلسه میگیرند دیگه یاوگویی و هزیانگویی و هر چی که دلشون میخواد مسخره میکنند دین را اسلام را قرآن را الان که معاخذه شدند داد و فریاد میکنه الله میفرماید یادتون هست شما چطور تکبر کردید از آیات ما یادتون هست در بزمهای شبانه سمر میگویند در جلساتی که با هم میگیرند دور عرض کنم که دوروبر هم منشینند شبها که رسول الله صلی الله علیه وسلم از مسامره بعد از عشاء ممنوع کردن فرمودن که بعد از عشاء مگر جلسه دینی باشه زیاد ننشینی زود بخوابید تا نیمه شب بلند بشید برای نماز صبح بلند بشید لذا سامر این شب نشینی را میگویند در بزمهای شبانه تهجرون هزیان میگفتید الان آمدی که فریاد میزنی اشتباه کردم افلم یدبر القول الله تعالی اینجا دعوت میده به تدبر در قرآن مراد از قول قرآن هست ببین معنای این آیه چی هست اولا الله تعالی میفرماید که آیا اینها در قرآن تدبر نمی کنند این نکته شما که نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم چه تهمت های بود بعضی میگفتن شاعر بعضی میگفتن ساحر بعضی میگفتن کائن بعضی میگفتن الیاس بالله کذاب اما یک چیزی که در گذشته هم میگفتن امروز هم میگویند جنون میگویند الیاس بالله میگم پیغمبر یک مریضی داشت که یک مریضی نفسی داشت احساس میکرد که برای من میاد امروزه هم همین میگوین بعضی ها از مستشرقین از یهود و نصارا که این مریضی روانی هست بعضی افراد هستند دچار این مریضی میشن کسانی که بیشتر نبوغ داشته باشند از کنم که اونها استعداد دارند چون وقتی اینها را میپرسند که خب پیغمبر اگه مریضی داشت ببین آیات قرآن به چه زیبایی چه مواعظی میگه بله کسانی که این مریضی را داشته باشند بر اساس استعدادشون مطالب زیبایی را احساس میکنند لذا الله تعالی میفرماید شما در قرآن تدبر بکنید آیا این آیات نشأت از جنون میگیرند آیات قرآن که همش احکام هست امروز ببینید تمام قوانین دنیا الا ماشاءالله در بعضی چیزها با قوانین قرآن مخالفن اما در اکثر چیزها همین قوانین قرآن را اونها ملاک خود قرار دادم مسئله ارث میراث مسئله حقوق زن هاست مسئله عده هست نکاح هست طلاق هست روابط بین الملل هست احترام متقابل مردم ها و ملت ها به هم دیگه هست مسئله امان هست امان نامه هست اینا تمام تو قرآن هست آیا کسی که مصاب باشد به مرض نفسی به مریضی روحی او چنان زیبا مطالب را بیان می کند و بعد چه موعظه هایی چه وعظ هایی چه پند و اندرز هایی و همچنین درباره انبیاء گذشته احوال گذشتگان چطور دقیق بیان میکنه درباره آینده هر پیشگویی میکند این پیشگویی دقیق همونطور عملی میشه به وقوع میپیوندد بی انصاف ها کسی که مصاب باشد یعنی مشکل روحی داشته باشد آیا حرفاش همینطور دقیقه افلم یدبر القول آیا اینها در این قرآن تدبر نمی کنند ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم الاولین یا مسئله این است اینا به این خاطر انکار میکنن که پیش اینها کتابی آمده که پدران اولینشون پیش اونها نیامده بله میگه چرا پیش ما آمده پیش پدران ما نیامده آیا همین دلیلتون هست ام لم یعرفو رسولهم یا اینکه رسول خودشون را نشناختند تا حالا نشناختن پیغمبر این همه سالها بینشون بود آیا حرکت جنون آمیزی دیدند آیا علامتی که شاعر باشد دیدند آیا حرکتی که با ساهران و جادوگران ارتباط داشته باشد دیدند یا با کاهن ولید همین میگفت شما میگی ساهر این که دنبال جادو بود شما میگی شاعر کدوم روز یک نصف مصر شعری سروده یعنی همه این چیزهایی که شما میگید شما باش بودید زندگی کردید هیچی که از اینها درست در نمیاد و بالخصوص جنون و مریضی روحی الله میفرماید ام لم یعرفو رسولهم یا اینکه نشناختن رسولشان را فهم له ممکنون که اینها او را انکار کنند چون شناخت ندارن به این خاطر نخیر خیر ام یقولون به جن یا اینکه میگن نسبت به این رسول جنون هست بل جاءهم بالحق هیچ کدوم از اینها نیست واقعیت اینه که پیغمبر حق را آورده دلیل تکذیب اینه که حق توحید به مذاق اینها جور در نمیاد بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون اکثر اینها نسبت به حق نمی پسند حق را توحید را نمی پسندند و اینا دوست دارن که آیات اگر نازل میشه بر اساس نیاز ما یا هوای نفس ما نازل بشه الله میفرماید اون چیزی که شما دوست دارید فساد در دنیا است ولو اتبع الحق اهواءهم اگر حق پیروی کند خواهشات اینها را لفسدت السماوات والارض ومن فيهن فاسد میشه تمام آسمانها ها و زمین و آنچه که در اونها چون در آسمان و زمین نمیخواد شرک بشه دیگه هوای نفسشون شرکه بل اتیناهم بذکرهم بلکه واقعیت اینه که ما برای اونها ذکر و پندشون را آوردیم این قرآن ذکریه پندیه فهم عن ذکرهم معرضون آنها از این پندشان چی هستند؟ ایراز کننده خب اینها هیچی یک از اینها پس نیست علت انکار و منشه انکار نه جنون است نه سهر است نه اشکالات دیگری هست ام تسألهم خرجه یا اینکه شاید اینا قبول کنن چون شما از اینها مزد میخوایی حقوق میخوایی اون هم شما نمیخوایی فخراج ربک خیر یعنی اون پاداش رب ثواب رب بهتر است و هو خیر الرازقین اون بهترین رازق است پس شما چه میخوای ای محمد از اینها و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم همانا شما اینها را دعوت میدهی فرا میخانی بسوی صراط مستقیم و ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون همانا کسانی که ایمان نمی آورن به آخرت اونها از این سرات سرات مستقیم یعنی از دین حق لناکبون لناکبون یعنی منصرفون نکب عن الحق ای عدل عن الحق برمیگرده از سرات مستقیم می میکنند ولو رحمناهم الله تعالی می فرماید که اینها را هر چی که ما بکنیم باز هم اینها ایمان نمیاد چون ایمان مقدرشون نیست ببینید برای اهل مکه قحط آمد خداوند در زمانی که رسول الله هجرت کرد اهل مکه را <clears throat> گرفتار کرد قبل از اینکه عرض به خدمت شما بقیه عذابها بیاد اول گوشمالی کوچولی داد با قحط رسول الله وقتی که رفت قحط آمد دعا کرد اللهم اجعل سنیهم کسینی یوسف بار اله سالهایشون را مثل سالهای یوسف بگردان یعنی قحطی بیار قحط آمد بعد اینها امید و آرزویشون به کاروانهایی بود که از بلاد دیگه می آمد به مکه اما یک صحابی به نام حضرت اصال رضی الله تعالی عنہ ایمان آورد ببخشید سمامه بن اصال سمامه بن اصال این سمامه بن اصال قبیله ای داشت قومی داشت که قوم و قبیلهش در مسیر راه بود یعنی کاروان هایی که از شام می آمد از کنار قبیله اینها می گذشت این سمامه بعد از اینکه ایمان آورد این سوگند خورد که من یک دانه گندم نمیذارم به مکه بره چون اینها نسبت به رسول الله و یارانش خیلی جفا کردند لذا جلوی تمام کاروانها را گرفت نمیگذاشت به مکه بره به مکه هیچی نمیرفت از طرفی قهتم شده بود خیلی سخت شد به اندازه سخت شد که همونطور که قبلا خواندیم دخان بود برای اون تمام دنیا تبدیل به دود سیاهی شده بود از بس که هم قهد بود و از بس که چشمهایش رو سیاهی میدید شکمها گرسنه بود ضعف در بدن بود حتی در روایت ها آمده که اینها جیفه را میخوردن حیواناتی که چندین سال مرده بودند افتاده بودند الان میرفتن اونها را میآوردن استخوانها را بین سنگ ها میکوبیدند و اینها را به اصطلاح خورد میکردن پودر میکردن و بعد میخوردن چیزی دیگه نبود خوردن آخر ابو سفیان از اینجا بلند شد رفت مدینه پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که اینها راه را هم بستند و قهت هم آمده اینا قوم تو هستند به شما نسبت به شما جفا کردند ولی بازم قوم تو هستند فامیل تو هستند نزدیکان تو هستند تو از خدا بخوا که برای اینها سخت نگیرد و اینها را ببخشد اینا ایمان می آورند بالاخره تو را قبول می کنند وعده ایمان داد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کرد خداوند قحط را برداشت باز هم ایمان نیاوردند در این آیه اشاره به همین است الله می فرماید ولو رحمناهم قساوت و اناد اینها به اندازه ای که ولو رحمناهم اگر ما بر آنها رحم کنیم و کشفنا ما بهم من ضر دور کنیم اون آسیبی که نسبت به اونها است اون مصیبتی که نسبت به اونها است للجو فی دوباره وارد میشوند در سرکشیشان یعمهون سرگردان ولقد اخذناهم بالعذاب همانا ما انها را مؤاخذه کردیم عذاب دادیم یعنی قحط آوردیم برایشان فمستکانو لربهم اینها عاجزی نکردن در مقابل رب استکانه چی میگه تواضع میگن و ما یتضرعون تضرع نکردن حتی اذا فتحنا علیهم تا اینکه ما در بدر اینها را زدیم حتی اذا فتحنا علیهم حتی وقتی که ما گشودیم بر آنان بابا دری را عذاب شدید این در دارای عذاب شدید بود اون در چی بود؟ بدر بود وقتی که بدر آمد و عذاب آمد اذا هم فیه مبلسون در این هنگام اونها چی بودند؟ ناامید بودند دیگه هیچ امیدی نداشتند که این عذاب رفع بشه کشته شدند اسیر شدند و بعضی میگن مبلسون حیرت زده بودند لذا الله تعالی فرمای اینها به شما اینطور میگن وقتی سختی میاد سختی میاد تکبر اینقدر دارن که تزرع هم نمیکنه ایمان نمی آورند بعد در ادامه دلائل عقلی هو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده الله آن ذاتی است که بغیر از این نعمت های مادی قرار داد برای شما گوش را چشم را قلب را که بفهمید ببینید بشنوید قلیلا ما تشکرون اندک هست آنچه که شما شکر میکنید شکر, شکر این نعمت ها کمه در وجود شما و هو الذی ذرأکم فی الارض الله آن ذاتی است که شما را آفرید در زمین و الیه تحشرون فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید و هو الذی یحیی و یمیت الله آن ذاتی است که زنده میکند و میمیراند تمام تصرفات الهی تمام دلایل عقلی هستن شما این دلایل را کرارا خاندید لذا نیازی به تشریح ندارد وله اختلاف الليل والنهار فقط و فقط برای الله اختلاف شب و روز شب را کوتاه می کند روز را کوتاه می کند افلا تعقلون آیا شما عقل ندارید درک و درایت ندارید این دلائل را بفهمید بل قالوا مثل ما قال الاولون الله می با وجود رؤیت این دلائل و مشاهده این دلائل بلکه آنها گفتند مثل اون چیزی که کفار اولین گفتند کفار قدیم چی گفتند اینا مثل اونها اینا میگن قالو اذا متنا میگوین آیا هرگاه ما بمیریم و کنا ترابا و عظاما و تبدیل بشیم بخاک و استخان پوسیده اینا لمبعوثون آیا ما دوباره بعث میشیم دوباره زنده میشیم امکانش هست الله اونها میگفتن لقد وعدنا نحن و هذا من قبل همانا وعده داده شدیم ما و پدرانمان به همین چیز که دوباره زنده میشیم قبل از این این هذا الا اساطیر الاولین نیست این مگر افسانه های پیشینیان این افسانه واقعیتی نداره الله تعالی میگه افسانه پس این قدرتی که در دنیا شما مشاهده میکنید این قدرت مالکیه زمین را آفریده آسمان را آفریده تمام تصرفات در دست او هست الان چندین دلائل ببینی حاصل این دلایل را قبلا شما خواندید وقتی که ثابت میشه که رب العالمین قادر و مقتدره علی کل شئ قدیره بس چرا نتوند دوباره مرده ها را زنده کنه لذا الله می فرماید قل لمن الارض این دلائل على سبیل الاعتراف هستند این دلائلی هستند که اونا اعتراف هم دارن پس به آنها بگو لمن الارض برای چیزاتی ذاتی هست زمین و من فیها و تمام اون که در زمین است ان کنتم تعلمون اگر شما میدانید کیه زمین را درست کرده سیقولون لله ان قریب حتما حتما خواهند گفت برای الله قل افلا تذکرون پس به اونها بگو آیا شما تذکر نمیگیرید آیا پند نمیگیرید بعضم انکار میکنید پیدایش دوم خداوند را که دوباره پیدا میکنه شما را قل من رب السماوات السبع بگو کی هست اون ربی که رب آسمان ها هست و آسمان های هفتگانه و رب العرش العظیم و چه ذاتی است مالک عرش عظیم اینا برای کی هستند مالکی هستند سیقولون لله ان قریب آنها خواهند گفت همه و همه برای الله است قل افلا تتقون بگو پس آیا شما نمی ترسی بازم با وجودی که چنین خدای مقتدری وجود دارد باز هم غیر الله را شما عبادت میکنید افلا تتقون دلیل سوم اعترافی قل من بیده ملکوت کل شیء بگو چه ذاتی هست که در دست او هست خزائن همه چیز خزانه های تمام چیز به دست الله است و هو یجیر اون ذاتی هست که هر کسی را پناه میده ولا يجار علیه اما بر او پناه داده نمیشه یعنی چه یعنی کسی که از سوی از پیش پروردگار بخواد فرار بکنه جای پناه داده نمیشه کسی نیست که او را پناه بده و ان کنتم تعلمون این تصرفات و این خزانه ها برای چه کسی است سیقولون لله میگویند همه برای الله است الله جواب میده فقل فانا تسحرون فانا تسحرون بکدام سمت شما مورد سحر قرار میگیرین اینجا منظور سحر و جادو نیست یعنی بازیچه و نیرنگ نیرنگ بازان قرار میگیرید فریب میخورید هر غلطی را که اونها به شما درس میدن شما هم اعتراف میکنید مگر نمیبینی قدرت خدا را الله میفرما بل اتیناهم بالحق بلکه ما آوردیم حق را برای اونها آوردیم قرآن آوردیم توحید آوردیم و انهم لکاذبون اما آنان دروغ میگویند چی میگویند ما توحید آوردیم اونا میگن نه خدا دختر داره نه خدا نائب داره خدا پسر داره اینا همه دروغه متخذ الله من ولد خداوند هیچ کسی را به عنوان ولد و فرزند انتخاب نکرده و ما کان معه من اله و با خدا هیچ معبود دیگری نیست معبود در صورت میشه که خلق بکنه آیا غیر از خدا کسی خلق کرده اگر اینطور باشه اذا لذهب كل اله بما خلق این وقت میرود هر معبودی اونچه که خلق کرده پیش مخلوق خودش میره و بعد این معبودان با هم دیگه درگیر میشن ولا علی بعضهم علی بعض بعضی بر بعضی چی میکنند برتری مییابند تسلط یعنی با هم درگیر میشن اون وقت تمام دنیا تبدیل به فساد میشه یا نمیشه اگر معبودانی بود این حالت پیش میامد سبحان الله عما یصفون پس خداوند پاک است از آنچه که وصف میکنند از آنچه که برای خدا تعریف میکنند الله پاک است و عالم الغیب الله داننده غیب هست اون چیزی که غائب است از بندگان الله اونها را میداند ما غابان العباد و شهاده اون چیزی که حاضر است الله میداند فتعالا عما یشرکون پس خداوند برتر است از اون چیزی که با خدا شریک میگیرند خدا از شریک بدور هست پاک است برتر است قل رب اما ترینی ما یعدون اینجا تخویف دنیاوی است بعد از اینکه همه دلایل گفته شد الان خداوند عزوجل به پیامبرش میگه ای پیامبر عذاب که میاد ولی شما پیشا پیش از عذاب پناه بخوا بگو خدایا اگر عذاب را آوردی در زمان من آوردی در حیات من آوردی مرا به عذاب گرفتار نکن نوعی بیم دادن کفار است که از عذاب بترسن اگر دلائل را کودن هستن نمیفهمند از عذاب خدا بترسن قل رب اما ترینی ما یعدون بگو بار الها اگر مرا نشان دادی ما یعدون آنچه که وعده داده میشوند از عذاب اون عذابی که شما این مشرکین را وعده میدهید اگر اون عذاب را به من نشان دادی من دیدم رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اون وقت بار الها پس مرا قرار نده در قوم ظالم مرا جز ظالمین قرار نده مرا به اون عذاب گرفتار نکن و انا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون اینجا خدای عزوجل به پیامبرش میگه ببینید هنوز که عذاب نیامده بود چندین جا شما این آیه را خاندید که خداوند به پیامبرش میگه ای پیامبر من من که به اینها عذاب میدم یا در حیات شما یا بعد از وفات شما یا با حضور شما یا بعد از رحلت شما یعنی حتی به پیغمبر نگفته بود که من عذاب میدم شما تشریف دارید حضور دارید حیات دارید چنانچه در حیات رسول الله در روز بدر عذابشون داد اون عذاب اول لذا اینجا خدای عزوجل پیغمبرش را تلقین میکنه که تو این گونه دعا کن که خدایا اگر عذاب آمد و من بودم مرا جز معذبین قرار نده و بعد الله میفرما و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون ای پیامبر همانا ما بر اساس آنچه بر آنچه که به تو نشان بدهیم آنچه که وعده میکنیم با اونها اون چی را وعده کرده و عذاب را اون عذابی که وعده میکنیم اون عذاب را اگر ما به تو نشان بدهیم قادر هستیم یعنی میتونیم بهت نشان بدیم اما تو چکار کن تو سعی کن هرچه عذاب که میاد ولی تا زمانی که تا مادامی که عذاب میاد تو با حسن اخلاق با برخورد نیکو با اونها برخورد کن خشن نباش تون نباش چون که یک داعی باید روش دعوتش این باشه بارها خدمت شما عرض کردم که حتی اگر نسبت به شخص داعی جوری میشه جفایی میشه ظلمی میشه برای شخصش پروا داشته نباشه به اون طرف نیکی بکند شاید هدایت بشه الان نمیفهمه شاید فردا بفهمه ادفع بالتي هي احسن السیئتا یعنی سیئه را بدی را دفع کن با اون روشی که احسن است ارز کنم که اگر بد کرد به تو خوب کن ادفع باللتی هی احسن سیئه بهترین این است ببین اگر اینقدر نتونستی گرچه تقسیم کردن گفته این روش انبیا هست میگن روش موسی علیه السلام بود جزا و سیعت سیعت و مصر اینم تو قرآن است او اگه بد کرد تو هم بد کن اگه زد تو گوشت تو هم بزن تو گوشش بعد میگه اخلاق عیسی بود که اونا بد میکرد عیسی هیچ نمیکرد بد هم نمیکرد سکوت میکرد و اخلاق رسول الله باز برعکس اونا بد میکرد رسول الله احسان میکرد ادفع باللتی احسن همینه بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی احسن الامن من کسی بد میکنه تو بدیش را نادیده بگیر تو بهش احسان بکن بهش کمک بکن پول بهش بده غذا بهش بده تا هدایت بشه ادفع بالتی هی احسن السیئه یعنی سیئه رب دف کن با اون روشی که احسن هست زیباتر است نحن اعلم بما یصفون ما بهتر میدونیم اون چی که اونها میگوین اونها کفر میگویند اونها بیادبی میکنن ولی تو نکن اما خب شیطان میذاره شیطان هی وسوسه میکنه به الله از شر شیطان پناه ببر و رب اعوذ بك من همزات الشیاطین وقتی خداوند به پیغمبر میگه تو پناه ببر پس تکلیف ما روشنه ما باید روز هزار بار پناه ببریم به الله و رب اعوذ بك بگو بار الها من پناه میبرم به تو من همزات الشیاطین از وساوس شیاطین اگر خلاف مصلحت و خلاف شر مرا دستور دادن و اعوذ بک رب ان یحضرون و من پناه برم ربم بتو از اینکه اونها حاضر بشون فی شیء من اموری در کارهای من در امور من از به تو پناه میبرم حتی خب الله تعالی میفرماید که ای پیامبر ما قادر هستیم که به تو نشان بدهیم وقتی عذاب میدیم اینها و این علی نوری که لقادرون اما تو روشت این باشه شیطان اگر فشار آورد به خدا پناه ببر اما ادامه اون مطلب ما قادر هستیم حتی اذا جاء احدهم الموت حتی وقتی که پیش یکی از اینها مرگ میاد تا مرگ اینها متوجه نیستن اینا واقعیت را نمیدونن وقتی که مرگ میاد میبینن دنیای دیگری هست عذابی هست بدبختی هست الان تضرع میکنن خدا برگردان یک بار دیگه ما را برگردان ما میخواهیم از سر نو شروع کنیم میخواهیم عمل صالح انجام بدیم الله میفرماید حتی اذا جاء احدهم الموت حتی وقتی که پیش یکی از اونها مرگ می آید قال رب ارجعون میگه رب برجعون بار الها مرا برگردان این اصلش هست رب برجعنی سیغه جمع لازم نیست الله واحد هست لا شریک هست اما بعضی گفتن این جمع برای تکرار رب برجعون یعنی ارجعنی ارجعنی ارجعنی از بس که زیاد میگه اینو با سیغه جمع تعبیر کرده مرا برگردم به دنیا لعلی اعمل صالحا ما ترکتو. شاید در اونچه که من ترک کردم دوباره عمل صالح انجام بدم فی ما ترکت من الاموال و دنیا اونجا عمل صالح میخوام انجام بدم کلا این ردعیه هست الله میفهمه هرگز نه انها کلمت هو قائلها این برگشتن این رجعت یک کلمه است که فقط او میگوید دیگه خبری از رجعت نیست و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون پشت سر اینها برزخ است یعنی بعد از مرگ عالم چیه عالم برزخ است سه تا عالم داریم عالم دنیا عالم برزخ عالم آخرت عالم برزخ همون عالم قبر است اونجا برزخ خودش یک تشکیلاتی هست و من ورائهم برزخون پشت سر اینها برزخ است تا روزی که یبعثون از قبرها بلند میشوند وقتی که از قبر بلند میشه فاذا نفخ فی السور وقتی که سور دمیده میشه سور زده میشه فلا انصاب بینهم هیچ نوع خیشاوندی و نسبی بینشون نیست همدیگر را نمیشه اصلا بیگانه میشوند پدر و پسر نمیشناسند ولا يتسائلون از هم دیگه هیچ سوالی نمی کنند اونجا نفسی نفسی هست فمن ثقلت موازینه هر اون انسانی که میزان اعمالش سنگین باشه فاولائک هم المفلحون اونها رستگارند یعنی حسناتشون زیاد هستند و من خفت موازینه هر کسی که سبک باشد میزان اعمالش یعنی حسناتش حسنه انجام نداده کار خوبی انجام نداده <clears throat> فاولئک الذین خسروا انفسهم این افراد کسانی هستند که خودشان را در خساره واقع کردند فی جهنم خالدون در جهنم همیشه ماندگار هستند تلفح وجوههم النار تلفح یعنی چه می سوزاند ای تحریق می سوزاند چهرهایشون را آتش و هم فیها کالحون و اونها در اون آتش بد شکل هستند کالحون یعنی چی؟ بد شکلن بد قیافه میشن چون کسی که سوخته باشه چه شکلی براش میماند الله تعالی اونجا به این مجرمان میگه الم تکن آیاتی تتلا علیکم ای مجرم آیا نبود که آیات من تلاوت می شد در دنیا بر شما فکنتم بها تکذبون شما نسبت به اون آیات انکار کردید آیات مرا تکذیب کردید اونا چی میگن معذرت خواهی میکن ولی دیر شده جای معذرت دنیاست نه آخرت قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا میگویم بار الها بدبختی بر ما غلبه کرد بدبختی و شقاوت بر ما غلبه کرد و کنا قوما ضالین ما قوم گمراهی بودیم ما راه گمراهی را پیش گرفتیم ربنا اخرجنا منها بار اله ما را بیرون کن از این جهنم از این آتش فان عدنا فانا ظالمون اگه ما دوباره از این غلط ها کردیم شرک کردیم تو را ناراضی کردیم ما ظالمی فقط یک بار ما را نجات بده الله میفهمن قال اخسعو اخسئو علاوه از این که کلمه چی هست کلمه رد هست اما کلمه تحقیرامیزی هم هست یعنی با پستی با ذلت دفت شو خساعت چی را میگن پستی را ما وقتی که کسی را رد کنیم به خوبی با اخلاق میگیم آقا برو ندارم اما وقتی که با ذلت و با تندی میگیم گم شو اینطور انسان یا کلمات شبیه این بدتر از این هم هستم لا اخسعو به معنی اینه که گم شو با ذلت برو با خاری برو اخسعو فیها یعنی در همین جهنم با ذلت بگذران ولا تکلمون حرف نزن ساکت الان وقتی حرف زدنت نیست اونجا در دنیا باید معذرت خواهی میکردی نکردی الان آمدی میگه مرا برگردان انه کان فریق من عبادی الان خداوند میفرماید که چرا با این شدت باش برخورد میشه چون در دنیا بندگان ما بودند که دعا میکردند میگفتن خدای ما را ببخش خدای ما را رحم کن اینا اونا را مسخره میکردند شما یادتون هست چطور مسخره میکردی بر دعای اونها مسخره میکردی بر مناجات اونها مسخره میکردی قرآن میخواندن می میکردی الان آمدی میگه را برگردان الله میفرماید انه کان فریق من عبادی همانا شان این است که بودن گروهی از بندگان ما یقولون ربنا آمنا می گفتم بار اله ما ایمان آوردیم فاغفر لنا ما را وارحمنا بر ما رحم کن و انت ارحم الراحمین وتر ارحم الراحمین هستی بهترین رحم کننده هستی یادتون هست شما مجرمین اونها را مسخره می کردید فاتخذتموهم سخریا شما اونها را به بعد مسخره می گرفتید حتی انسوکم ذکری چنان مسخره کردی که ذکر و پند مرا هم فراموش کردید قرآن را فراموش کردید و کنتم منهم تضحکون شما اونها را میخندیدی بر اونها یادتون هست چطور خندیدید چطور مسخره کردید مؤمنین را انی جزیتهم اليوم بما صبروا الان نگاه کن دلت بسوزه ما اونها را پاداش نیک دادیم بسبب صبرشون سبب تحملشون الله تعالی صبر را زیاد دوست داره گرچه همه نوع صبرها را ان الله مع الصابرین اما اینجا مراد صبر استقامت است چی شما مسخره می کردی اونا ادامه دادند اونا استقامت بر عبادت کردن انی جزیتهم اليوم بما صبروا من امروز اونها را جزای نیک دادم به سبب اینکه اونها صبر کردند تحمل کردند استقامت کردند یا اینکه بر اذیت و آزار شما صبر کردند چه جزایی دادم انهم انهم تفسیر جزاست اینکه آنها هم الفائزون فقط اونها هستن رستگار لذا اونها رستگار شدن ببینید تو بهشت عیش میکنند لذت میبرند شما اونها را مسخره میکردید الان بیشتر حسرت بخورید اونها وقتی که به جهنم قرار میگیرند با هم دیگه صحبت میکنن مگه ما در دنیا چقدر فرصت داشتیم که به ما میگوید اونجا شما تلافی نکردید چنان وحشت اونجا مستولی شده بر اونها که حافظهشون و کامپیوترشون پاک شده قال کم لبستم فی الارض عدد سنین یکی از اونها میپرسه چقدر در زمین ماندیم از نظر تعداد سالها دیگری جواب میده یاد ما نیست قالو لبثنا یوما او بعض یوم یک روز فکر کنم ما تو دنیا بودیم یا نصف روز بودیم اینقدر برایشون زندگی دنیا فراموش شده و معلوم میشه فسأل العادین بپرسیم از عادین بپرسیم عادین یعنی شمارش کنندگان کسانی که حساب کردن بعضی میگه الملائکت العادین ملائکه که اونها حساب ما را داشتن هر روز اعمال ما را می ما چی کردیم چی نکردیم از اونها بپرسیم اما یکی از اونها میگه هر چقدر بود بالاخره کم بود قال الا بستم الا قلیلا نماندید شاید در دنیا مگر اندک لو انکم کنتم تعلمو کاش شما در دنیا میفهمیدید که خیلی اینجا زود گذر است زود تمام میشه همین پنجاه سال پیش چطور زود گذشت چل سال پیش چطور زود گذشت انگار همین دیروز بود که با, با بچه ها تو کوچه بازی میکردیم بچه بودیم طفل بودیم با خاک بودیم چطور این روزها زود میگذرد کاش لو انکم کنتم تعلمون کاش شما میدانستید حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون حالا الله تعالی توبیخ میفرماید سرزنش انسان هایی را که ها فکر میکنند بدون هدف آفریده شدند یعنی خدا اگر هدفی از آفرینش ما نداره از بالله خدا بیهوده کرده بیهوده خلق کرده ما را هر چیزی که بدون هدف باشه بیهوده است نه شما یه جای میری چرا میری میگه هیچ کاری ندارم پس بیهوده هست دیگه داری میری وقتی میری باید کاری داشته باشی هدفی از رفتن داشته باشی یکی میگه خب من برای تفریح میرم یکی میگه من برای پیاده روی میرم یکی میگه من برای خرید میرم بدون هدف که بیهودگی است حسبتم انما خلقناکم عبثا آیا شما میپنداشتید که ما شما را آفریدیم بیهوده عبث یعنی خالی از حکمت و انکم الینا لا ترجعون و شما به سوی ما برگردانده نمیشوید ببینید چطور برگردانده شدید الان پشیمانید ولی فایده نداره فتعال الله الملك الحق بلند و بالاست برتر و آلاست اون ذاتی و اون پادشاهی که ملک حق است پادشاهی به حق است اون برتر است این خلاصه سوره است چون در همین سوره بحث چی بود بحث این بود که هم انبیا را دلایل نقلی خواندیم هم دلایل عقلی که غیر از خدا کسی را عبادت نکنید فتعال الله الملك الحق نتیجه لا اله الا هو هیچ معبود لایق عبادت نیست بجز او رب العرش الكریم اون مالک عرش معزز است اون پادشاه مطلق است اون تخت و عرشی دارد که مطلقا بر جهان حکومت می کند لذا وقتی که این معبود که معبود به حق است و چنان قدرتی دارد که هیچ کسی دارای قدرت او نیست هر کسی در مقابل این معبود در مصائب در حوائج در آفات در بلیات غیر او را صدا بزند او مشرک است دلیلی هم ندارد برای خودش و من یدعو مع الله اله آخر هر کسی بخاند همراه با الله معبود دیگر لا برهان له به نیس برهانی نیس حجتی برای او نسبت به این عبادتش نسبت به این فریاد زدنش فانما حسابه عند ربه جزی نیست که حساب این انسان نزد پروردگار است حسابش خدا ازش حساب میگیره خدا به حسابش میرسه انه لا یفلح الكافرون این نتیجه حساب این خلاصه همان شان این است که این نو کافرانی که شرک میکنن با خدا اینها رستگار نمیشوند و قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لذا تو بگو ای مخاطب ای پیامبر ای مؤمن در مقابل این کفار و مشرکین که شرک میکنند شما از خدا مغفرت بطلب رب اغفر بار الها ببخش وارحم بر ما رحم کن و انت خیر الراحمین تو بهترین راحمین هستی پایان یافت سوره با مناجات که مناجات به درگاه الله عزوجل خودش توحید مستقل هست صدق الله مولانا العظیم